li eltenis tion nur gis la sessa. Ie la sessa liam gris en telefonon insistante, che oni vecu ministron por internei afferoi. En grava afero, ciu vi audas homo! Ciam fine li ricevis comunicon, li comencis febre. Hallo, signoro collego, mi petas vin sendu tui al mi, sed tui! Circa u tri au quar plei capabla in Noies No yes, mem comprene. La plei fidindain. Perdigis al mi iu grava acto. Signor collego, gi estas iam necomprenebla caso. Yes, mi attendos ilin. Lassi cion en stato cia gi estas. Ciu vi opinias che tio devas esti? Bone. Scello? Tio mi nescias. Compreneble. Nur confidente al neniu diru tion. Do mi dankas al vi, cae pardonu che... Complimenton, eh, signoro collego circa la oca montrigis, che la plei capablae cae plei fidindai homoi, estas ec sep, char sep viroi en bulcia peloi venis en la logeion de signor ministro. Rigardudo signoroi, parolis la ministro, en conducante ducante la sep plei fidinda in viroin en siam labor chambron. Citie en la eio, mi lasis scusi iun, eh, tre gravan letero, en flava coverto, agresso per viol colora inco uno el la plei capablai viroi sperto plene ec faifis. Tiu tion mis ordacis, lic diris con faca admiro. Damna porculo! Ciu <laughs> nome? diris la ministro embarasite. Ma tiu stelisto, opinis la detectivo, observante critiche la malordegon en la laborchambro. Signoro ministro ete ruggigis. Nome lirapidis diri, —Tio mi mem! Ion disgetis citie sercante gin. —Estas iene, signoro i me, ech mi ne povas nepre excludi, che la lettero estas ie citie mislocita o enfalinta. Porce mi esprimigiu precise, gine povas esti ie alie nur en citiu eio. Mi opinias che, jes mi recte assertus, che citiu eio estas systeme trasercenda. Se tio estas signoroi via affero che vi entreprenu, kio estas en la homa povo. En la homa povo estas kio aen. Tial tri el la pleif capable viroi fermis sin en la laborciambro por gin sisteme traserci. Du encetis servistinon, cuiristinon, dompedelon, dom pedelon, cae shoforon. Cae la du lastai for iris en la urbon, nesciate cien, Porquiel, ili diris, comensi la esplorado. Tiu talge vespere declaris la unua i tri e la plei copablai, che estas nepre excludite, che la perdita letero estus en la labor chambro de signor ministro, cer ili elcadrigis anca u bildoi, dispartigis la meblaron, cae numeris cium papero. Cae aliai du constatis, che en la administran labor chambron en pasi sole la servistino, ciam si, lau ordono de signorino Bozena, al portis tian vespermangion, dume la ministro sidis sur terre inter siai paperoi. Char ne estas excludinte, che dume si povis forporti iun leteron, estis comencita la esplorado, quiu estas si, quiu estas sia amanto. Li estis occupito en telefon centralo, quiun nun discrete gardis unu viro. La lastai du estis esplorantae neconata loce. En tiu nocto la ministro me cae ne ecdormi. dormi. Constante li ripetis al si, iel crina al venis la lettero en la flava coverto, mi legis gen ce la scribo tablo cae for iris nur al vespermangio. Do, la lettero tie devis resti, cae ne estas tie estis al li malgaie cae nause pro la teda cae entute ne ebla mistero. Li prenis dormigan pulvoron cae dormis ciel stipo gis mateno. Matene li trovis che circa ulia domo, nesciate cial, vagas unu e la plei capablai. La cetera i plei versimile comencis la esploradon en la tuta respubblico. La affero dauras, telefonis al la ministro por internei afferoi. Mi esperas che baldau mi ricevos raporton. Lautio, signoro collego, Cion vi diris al mi pri la enhavo de la letero, mi povas diri Ciu havus intereson prigi? Se ni pobus fari dom tra en iu secretarieio au iu redaccio, niscius iom pli. Sed mi diras al vi, la afero progressas. La ministro sen energie dankis. Li trece granigis, cae emis dormi facte vespere nur tiel duon laute li ion ec murmuris cae en Circau la unua horo, estis hela lune nocto, audis signorino Bojena pašoin en la biblioteco, cae si armis sin per cia curaggio de eminenta et cae iris piet pinte alla biblioteco. Plen large malfermita pordo, uno libro schranco malfermita, cae antau gi staris signor ministro en nocto cemiso, cae malaute zumante ian canton foliumis en iu volumo. Mia Dio, Ezzo, elspiris signorino Bogena. Cion vi citie faras? Mi volas nur citie rigardi, diris la ministro necerte. En malumo, miris signorino Bogena. Mi vidas, assertis la ministro, cae envicigis la volumon. —Bona nocton! li diris duon laute cae iris mal rapide en sian dormo chambron. Signorino Bogena capscuis. Povrulo, si diris al si, li ne povas dormi pro la malfelicia letero. Matene post tio aspectis signoro ministro rose cae prescau contente. Mi petas vin, diris signorino. Cion vi sercis nocte en la biblioteco? La ministro formetis la culeron cae ec oculis. Mi? Cia ideo? Mene estis en la biblioteco. Mi dormis ja kiel upupo. Vladio, ja mi parolis tie kun vi?' Vi foliumis en iu libro, cae diris, cae vi volas ion rigardi. Absurdajo, diris la ministro malconfide. Eble vi ion songis. Dum la tuta noctum me nevecidgis. Vi staris ce la mesa shranco, assertis la edzino, cae crome portio vi ecce ne lumigis vi foliumis en la libro sen lumo, cae ancorau vi diris, mi vidas. La ministro ec captis la capon. Et zino, li impediris diris deprimite, ciu mi estas lunatico? Pa! Li tranquilligis. Tion vi devis songi, jamine estas somnambulo gi ocasis sia la unua, persistis signorino bojena cae aldiris iom incitite, ciu eble vi volas diri che mi estas frenesulo. La ministro en pense tirlis per culereto siam teon. Mi petas vin, li diris subite, montru al mi, chi gi estis? Signorino Bozena alconducis lin en la biblioteco. Vi staris citie ce tiu shranko, cae envicigis iun volumon en citiun facon. La ministro embrase capscuis. En la faco estis completa cae respectinda vizo, leggiaro cae decretaro, mi estas frenesulo!» Li murmuris gratante sia nucon, cae eltiris prescau mecanice iun volumon enigita inverse. La volumo malfermigis en liai manoi. En gi estis enmetita la flava coverto per viol colore scribita adreso. Vidu, Bojenka, miris signoro ministro, mi estus jurinta che ella labor ciambro mi el pacis, sed nur nun mi iom ne clare memoras che ciam mi estis traleginta la leteron mi diris al mi, non mi devas rigardi un legion, ella iaro jaro poste versimile mi alportis tiun libron sur la scribo tablon, cae volis scribi noton. Sed char la volumo constante fermigiadis, mi metis tien probable tiun letteron. Cae poste pleif versimile la libron mi clac fermis, cae mecanice forportis sur locon sed eh, che mi iris en la libron subconscie en sonja rigardi dio estas hm stiu al neniu diru pri tio oni pogus pensi nedece impressas citiu i mistera i psicologia i fenomenoi medece impresas citiui misterai psicologiai fenomenoi. Postempeto iam signoro ministro plenzone telefonis alla ministro por internai afferoi. Halo, signoro collego, do tiun perditan leteron? Bane, ne trafis puron, mi havas gin iam en la manoi. Cio? Ciel gi estis trovita? Signoro collego, tion mi ne diros al vi. Sciu, existas metodoi? Ciuin vi en la ministerio por e aferoi ancora ne scias? Sed mi scias, viai homoi faris pre eblon, ili ne culpas, che ili ne alt nivelas ne ne prefere ni ne parolo spritio mi petas petas servus signoro collego